Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում սովորող ուսանողների ուսման վարձերի պետական բյուջեից փոխհատուցման կարգը գործում է արդեն երկու տարի։ Հանրապետությունում անվճար ուսուցման համակարգին անցնելը նախագահի նախընտրական ծրագրի կետերից էր։ Պատերազմից հետո ծրագրում որոշ փոփոխություններ են կատարվել, ընդլայնվել է շահառուների շրջանակը։ Պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանի խոսքով 2021-22 ուստարվա վարձերի փոխհատուցման կարգը լավ է գործել։ Այսօրվա խնդիրը նոր կարգ հաստատելն է։ Որոշակի վերանայումներ այս նախագծում, որը բաժանել ենք ձեզ, տեղի են ունեցել 21-22 ուսումնական տարվա կարգի համեմատ հիմնականում այդ վերանայումները մի քիչ ավելի թեթևացրել ենք սոցիալական բաղադրիչը հաշվի առնելով որ տարբեր սոցիալական խմբերի տվյալ դեպքում հատկապես տեղահանվածների համար սոցիալական սուր խնդիրները այդքան վառ արտահայտված չեն, ինչպես նախորդ տարի է եղել։ Նաև ավելացրել ենք առաջադիմության հետ կապը, որը կարծում եմ հիմնարար հարց է, պետք է էլի համատեղ քննարկենք որոշակի այլ բաղադրիչներ ենք ավելացրել, բայց սրանք բոլորը քննարկման ենթակա հարցեր են եւ նաեւ որոշակի իրավական նորմատիվ իրավական ակտերին առնչվող կարգավորումներ ենք մցրել, հատկապես այլ որոշումներ այս առարկային վերաբերող, այսպես ասեմ, փորձում ենք վերել եւ կենտրոնացնել մեկ որոշման մեջ, մասնավորապես սպաների երեխաներին առնչվող որոշումը, սոցիալական մի շարք խմբերին առնչվող որոշումը ես հակված եմ ու դա իմ դիրքորոշումն է եղել, որ ուսման վարձերին առնչվող բոլոր որոշումները պետք է ուժը կորցրած ճանաչենք եւ բոլորը բերենք արկավորենք մեկ որոշման մեջ, որպեսզի իրավական առումով ավելի կանոնակարգված լինի ու ավելի համակարգված մոտեցում ունենանք։ Բեգլարյանի խոսքով քաղաքական առումով սկզբունքային հարց է առաջին հերթին նախագահի նախընտրական եւ կառավարության ծրագրի իրագործումը, երկրորդն ուսանողների վարձերի փոխհատուցման ծրագրով կրթության որակի բարձրացման գործում խթանող ազդեցություն ունենալը։ Երրորդ հերթին սոցիալական բնույթի խնդիր լուծենք, որպեսի որոշակի սոցիալական կարիքներ ունեցող անձինք, ընտանիքները զուտ ֆինանսական սուղ պայմաններից ելնելով կրթության մատչելիության խնդիր չունենան։ Այսինքն բոլորը հնարավորություն ունենան բարձրագույն կրթություն ստանալու անկախ նրանց սոցիալական, ֆինանսական հնարավորություններից ու կարգավիճակից։ Խորհրդակցությանը կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար Հասմիկ Մինասյանը ներկայացրել է Արցախում սովորող ուսանողների ուսման վարձերի փոխհատուցման պայմանները։ Առաջին կիսամյակության 23-ին ապատավա ընդունության ուսումներով գումարային, ինչպես նկատել, 13 կես եւ ավել հոմ ունեցող ուսանողների բարձավճարների կխոպարուցվեն 100% չափով բոլորին անխտիր, իսկ ինչ վերաբերվում է իրենց առաջի կուրսերի երկրորդ կիսամյակի բարձավճարների փոխհատուցման, այդ փոխհատուցումը ավելի առաջին կիսամյակի արդյունքներով 12 մոք ապահովելու դեպքում նույն 15 հոգի ավելու է նաև մնացած երկրորդ երրորդ շորով պետական ուսումնական ասացումի երկրորդ երրորդ շորով կուրսերում տեղափոխված այդ կուրսերում համապատասխան ուսանողների համար իսկ ոչ պետական երկրորդ եւ երրորդ Հերակա ուսուցման համակարգում սովորողների համար փոփոխություններ գրեթե չեն լինի։ Քննարկմանը մասնակցում էին նաև ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամները։ Հանձնաժողովի նախագահ Արամ Հարությունյանն առաջարկել է բացի սպաների զավակների ուսման վարձը փոխհատուցելուց, փոխհատուցել նաև ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության եւ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատողների երեխաների վարձավճարները։ Նաեւ որոշ մասնագետ մասնագիտությունների համար բարձրացնել միջին որակական գնահատականը։ Փոխհատուցման կարգում դեռևս վերջնական որոշում չկա։ Հարցը քննարկման փուլում է։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։